Με διακόπτω. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, κλείνει τον έχω βαρεθεί να το βλέπεις. Έχει παίξει πάρα πολύ, μάρακα. Ναι. Α, όχι εκείνο, λάθος, λάθος. Κάτω δεν βλέπεις πολύ συχνά. Όλοι κλείνουν, κλείνουν, κλείνουν. Καλά, ναι, αυτός ο πικατανός κάθε γαμάτος. Είναι για την κόμμα, την κόμμα. Έχει κλέμα, δεν θα δούμε. Κλέρι, κλέρι, κλέρι, κλέρι. Γίνεται αρχιτεκτόνισσα.